Să mânecăm cu mânecare adâncă și în loc de mir cântare să aducem stăpânului și să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor viață răsărind. Hristos a înviat din morți, milostivirea ta cea nemăsurată, văzând ținuți în legăturile iadului, la lumină au mers Hristoase cu picioare vesele, lăudând paștile cele veșnice. Hristos a înviat din morți, să ne apropiem purtător de la Hristos cel ce a ieșit din mormânt ca un mire și să prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de prasnice, Paștile lui Dumnezeu cele mântuitoare.